Gaztetxoen gaizki izaitiaz gaur mauleko osagarri foroak bilkura berezioetan antolatzen du eta horren karira jakina izan dugu eskola arloan nola kudeatzen duten gai hau. Hortarako joan gira beraz zehazkak ziburun duen kolegiora eta berta mintzatu gira txoni bazurko bertako ezitzailarekin. Zer nahi gertatzen alda, e mindua balin badira biziki urgun joten aldira osoak dira. Adin hori, hori da, oso tasunean uh, eh, hartu behar dugu ikaslea, diakinez uh, eh, ez dugula hautsi behar, motibatu behar dugula, atxiki behar dugula sutik, e, eraman behar dugula uh, eh, zunara, baina egia da zaila dela. Sufritzen dute, ez dakite xuxen, ea diren, helduak diren, aurrak diren, e, beraz, itzari ematen diogu lehentasuna. tasuna konfiantxari, ere bai, konfientza eman bardiegu, eta uh, eh, ala da. Gero batzuetan ez dugu dena ikusten, ez dugu dena ulerzen ere, me entxeatzen gera. Entxeatzen gera, uh, buruan atxikiz, adin hori, nola erran, landiera guzien adina dela. Pentsatzen dut dena den diazarpenaren kasuetan adibidez, bai, sufritzen du noski biktima dena, hori siur. Baina jazarpena egiten duena, arek ere badu zerbait erraiteko. E, nire iduriko ez da nior e, gaiztua berez, ez da, nire iduriko, baina biziak iten du, e, batzuetan, e, lehertzen garela, ez zakigula hitz egiten, gakurik ez dugu besteekin ahimanetan txarzeko, eta uf, gaindituak garelaik, gure sentimenduak eta gaindituak garelaik, hor, lehertzen algera. Orduan, biktimak badira beti bi aldeetan. Hmm. Babestu behar dugu jarzartua dena, eta momentu berean babestu bardugu dugu duena, zenta arek ere sufkitzen du. Beraz, uf, kasuman behar dugu eta ala ibiltzen gera beti. Beti arzen hemen eh, ez dugu sekuran usten gauza pasatzen. Guk markatzen dugu. Kuadroa guk ezartzen dugu, elduek ezartzen dute kuadroa. Eta gero, hartzen ditugu beti, gaizki direnak, hitz egiten dugu, entzuten ditugu. Aitzin eta egun, jazarpen motak kambiatu dira? Gauza da, eh, nerabeak, nerabeak dira. Azken ber, berdinak dira. Da, inguruko, eh, inguruko gauzak aldatu dira, teknologia aldatu da, eta hor bai, aldaketa handia izan da. Eh, lehen, lehen, horren dela errangu nuke, azken urteetan gertatu dela hola, uh, aldaketa hori. Lehen azken finean, uh, diarzartua zena kolegioan. Gero esartzen zelaik etxeat, pakea zuen. Horrein, balin badu zerbait kolegioan, segitzen du etxean. Segitzen du etxean, haste buruetan, bakantzetan, telefonoaren bitartez, orra, eta hori guk ezuk kontrolatzen bat ere. Eta gauzak, bai badakigu pasatzen direla gauza hainitz. Badakigu zer nahi eh, igortzen e, dutela, errexago zaie, ez duten nior parean. Beraz, errexago da, egorzeat, e, eh, itzelarriak edo hilko zaitut, e, erreten dute, eh, hitzek itzek sentsua galdu dute. Hilko zaitut erreten dute, hola, e, barneratua, ez da barneratua benetan. Eta beraz, hortan bai, aldaketa ondia, ondi ondia izan da.